Вялікая брама. Беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Падаюць сняжынкі, дыяменты, росы. Бывае, выходзіш з хаты і бачыш, міжволі згадваеш паэтычныя радкі. Або ж пацыруеш сябрамі па вільні і незнарок пачынаеш дэклямаваць. Скажы мне вільня, хто твой сын законны. У Менску напяваеш: родны мой горад, любоў мая. І кожнага разу адно тое самае не надакучвае а бывае ідзеш у дваіх і не дамаўляючыся не пераглянуўшыся нават дэклямуеш дуэтам тыя самыя словы памятаю выходзім са школы ў першы снег і пачынаем на розныя лады зіма крысціянін торжествуя школа была насупраць цк кпб таму можна ўявіць сабе умоўнасць гэтых словаў апрача хіба слова зіма гэтак глыбокае адчуванне таго што адбываецца ў прыродзе змушае казаць паэтычнымі словамі пазней з набыццём беларускай тоеснасці гэты працэс ускладніўся бо словы школьныя праграмы яшчэ і самі сабой перакладаліся на беларускую мову зіма вясковец урачыста на санках абнаўляе шлях ягонай зморанай каніска цягнецца цугам абыяк і далей якая-небудзь ужо поўная абракадабра, але з захаваннем ранейшага настрою. Магчыма, у такіх выпадках выяўляецца адзінае практычнае значэнне і прызначэнне паэзіі. І паэты, якім належаць утылітарныя радкі, а гэта, як правіла, хрыстаматыйныя аўтары са школьнай праграмы найлепшым чынам здзейсніліся і сталі сапраўды ўсеагульнымі не так давно у нашай праграме мы гаварылі пра тое як мала ў нас з языка зрываецца цытатаў якія просяцца на язык самі Праўда выснову ў той перадачы мы не зрабілі таму сёння працяг гэтыя тэмы але найперш некалькі іншых сюжэтаў нашыя аўтары выйшлі раніцою у свае заснежаныя за ноч двары і кожнага з іх асяніла свая думка у Сергей Харыўскі, напрыклад, пасля гэтага хуценька вярнуўся да хаты, стаў да мальберту і ўзяў у рукі пензаль. Партрэт. Жывыя твары і вобразы, якія ажыўляе памяць, у камені, на паперы і ва ўяўленні. Людзі з мінуўшчыны сучаснасці ды будучыні, сярод якіх кожны знаходзіць і свой партрэт капітан беларускае адраджэння меў буйную атлетычную паставу, але не цураўшы светцкага кшталту. Пры гэтым жа быў бясконцы вынаходлівым жартаўніком і жыццялюбам. Зайшоў брат, заўважыўшы, што фарбамі пахне на ўвесь пад'езд, запытаўся, чый будзе партрэт Баўшевіча ці купалы. Як для Баўшевіча усы кароткі, як для купалы завялікі. Вобраз Уласава, першага рэдактара нашай нівы от 1906 года за советским часом не допускавшего национальный пантеон, где иншие постати уже мают свои непозбежные стереотипные аксессуары. Хоть со спины, але мы познаем с Карыну побориться Калиновского по хусты на шее, Баушевича, ведомо по усах. Урешьте, в образ может быть цалком придуманы. Евген Кулик зарабил свой это портрет и назвал это портретом Гусовского. Сёння менавіта гэты вобраз уважае за паэта гуманіста любы школьнік. Нацыянальныя сістэмы адаптаваных герояў для кожнаму адведзеныя сваё месца на грашовых знаках, марках, этыкетках, паштоўках, сувенірах. Гэта тое асяроддзе, у якім адбываецца этнічная штодзённасць і па якіх нацыі пазнаюцца ў свеце. Украінцы вывелі на грашах кіеўскіх князяў. Вялікая нацыя вялікія задачы. Чехи тиражуют дурашливого Швейка. Австрияки повсюду выявляют Моцарта. Ангельцы на кожной марце ставят профиль королевы. Хоть бы и побыть с бегемотом. Французы присягают свободе. Бесконча штампуючи свою Мариану в фригийском колпаку санкюлетов от первой до опушней монетки, от статую до перечницы. Наполеон так само занял свое тривалое место на бутельках коньяку, значках и цетликах – Ягоны вобраз настолькі выразны, што нам дастаткова контуру трохвуголкі, альбо манаграмы Н, каб прыгадаць, што Францыя радзіма не толькі свабоды, але і невынішчальнага банапартызму. Амерыканская традыцыя іншая, цалкам дзяржаўніцкая. З аднаго боку недасяжная холодная акцінг свабода, імпартаваная з парыжу. А з другого шчыльны шых бацькоў нацыі, усіх прэзідэнтаў, якіх па профілях любой американец, позная неравнующих советский человек Маркса, Энгельса, Ленина. Для жарту был придуман и дядька Сэм, с яким можно вырабатывать что за угодно, але немогчимо себе уявить параллельного Вашингтона. Немеччина за часами национал-социалистов изменила только один типаж на своих державных атрибутах. Задолго до Гитлера выдатно распрацованный профиль Ван Фас, Кайзер Вильгельм и фон Гинденбург – уже окреслівы менталітэт паўстаючай германская нацыі жалезныя людзі з жалезнымі крыжамі па вайне немцы рашуча прыбралі выявы дзяржаўных дзячоў засталіся літаратары гуманісты вучоныя гутенберг дзюр браты грым на маё шчырае здзіўленне гэткім жа шляхам пайшлі літоўцы перад сапраўднымі і мітавымі князямі на ўсіх грошах і марках з'явіліся найперш паэты В нашем национальном пантеоне система клише была развитая только в советском контексте. И сегодня поштовые стандарты Калиновского, Бабушевича, Купалы не бы зависли помеж контекстом уже и еще неаистных держав, советской и белорусской. Рано или поздно нам доведется створать систему своих клише на ново. Это отбудется тогда, когда творцев охопит прага высокородства и чистини. Налепей такое почуццё переживается – калі падае снег. Напрыклад, вось гэты віленскі снег, які магчымы і падказаў мне мой выбар. Я думаю пра тое, як салідна і прывабна некалі будзе выглядаць серыя нацыянальных беларускіх стандартаў. Дзяржаўны герб пагоня, вострая брама, партрэт Александра Уласова. Сергей Харыўскі піша партрэт Александра Уласава і разважае пра нацыянальныя паштовыя стандарты, клішэ герояў і ўвогуле лепшых прадстаўнікоў нацыі. Тым часам Андранік Антанян, выходзячы з пад'езда, вырашыў зазірнуць у сваю паштовую скрыню, чаго не рабіў ужо даўно. А там яго чакаў ліст ад брата. Thank you. прыватныя рэчы з пачутага убачанага прачытанага мы штосьці засвойваем а штосьці не здаецца аднаму богу вядома чаму нейкая зусім неістотная навіна застаецца ў памяці на доўгія гады а нешта вельмі важнае нават не затрымліваецца ў галаве гэтак мы прысвойваем прыўлашчваем прыватызуем свет і ягоную культуру у з'явы падзеі ды імёны якія спыняюць на сабе ўвагу складаюць змест нашай рубрыкі прыватныя рэчы часам я забываюся пра факт існавання паштовыя скрынкі сыходзячы на працу просто не гляжу ў той бок на гэтай планеце жыве надта мала людзей якім собіла б напісаць мне пару старонак таму адзін бог ведае колькі гэтая каперта правалялася маёй паштовай скрыні Фарба на штэмпеле размазаная, ці то не пагодаю, ці то гарбатую з лістаношаўскага кубка. Гэта ліст ад майго брата. Ён маладзейшы за мяне на 6 гадоў. Ліставанне на шыце млява. Десятак старонак вырваных са школьнага шытка за год гэта ўжо добра. Ліст як ліст састарэлыя навіны з дому пра вучобу паспяхоў перанесены грыпус пра сабачку з вульгарную мянушку бім да беспрасветную мару паехаць у чэхію па аўдзе восемьдесят і абавязковым рэфрэнам ідзе заклік праехаць да хаты адно рызанула вока бабе маша спаўняецца як і кастрычніцкай рэвалюцыі восемьдесят гадоў падумаў ну, досцеп такі у нашай сям'і не было традыцыі весці адлік часу ад гэтай даты Але наступная старонка цалкам абвергла гэтую версію Андранік, у нас в Беларусі все спокойно. Не вер поголоскам, что у нас силы насаджается диктатура Лукашенки, а вер мне. Тут проводятся лекции и ніякага терроризма. Осажают членов БНФ за то, что яны хулиганили и дошкодили. Все лето озверелые БНФовцы побили милицию и проскидывали милицейские машины. Яны імкнуліся парушыць парадак, але міліцыя не засталася ў баку. Яна збіла хуліганаў дубінкамі і пасадзіла іх турму страшно было глядзець як азвярылыя банефоўцы раскідывалі дарагія міліцэйскія машыны майго брата відаць як у таго казлевіча золотого цяляці аўтамабільны пунктик і збівалі міліцыю а кіраўнікі бнф ратуючы сваю скору адмаўляюць віну абвяшаюць галадоўкі гд это вельмі сумна лукашанка готовы мірыцца з бнф але не выходзіць на гэтым тыдні маёй школе была лекцыя на тэму палітыкі лукашэнкі Гэта лекцыя нікому не спадабалася. Я наогул не слухаў і ў потайкі спаў, а настаўнікі пільнавалі, каб вучні слухалі лектара. Але я аказаўся спрытнейшым. Я ведаю, навошта праводзілася гэтая лекцыя. Яны менавіта таямнічыя яны. Адмыслова правялі, каб у будучыні Лукашенко перамог на выбарах. А далей як і нічога такога. Брацік мой піша пра першыя тамы беларускай энцыклапедыі, які набыла мне матка. Пасля прачытання ў маю галаву палезлі пытанні, навошта ён гэта напісаў. З уласнай ахвоты альбо паслухаўся якога добрага дзядзьку з пагонамі. Уплыў маіх заўсёды скептычна настроеных да палітыкі бацькоў на такую хаду думак малаверагодны. І тут яшчэ пра наідальная прага стаць уладальнікам падтрыманай аудзі 80. Сабе цэлі заплаціць Калі ён гэта напісаў з уласнай ахвоты, то вочы яму не расплюшчыш нейкімі кніжкамі пра мянскія вёсны ды кіпучыя чкіскія работы. Дарослы чалавек, ён не будзе на іх сур'ёзна глядзець, як я не здатны ўспрымаць патас савецкай Беларусіі. Тут трэба прыдумляць нешта іншае. Але хай там займаюцца ідэолагі. Мне ж цяжка сэнсаваць, што малое, за якім ты выносіў гаршкі, мёрз у чэрхах, падзячаючае харчаванне, выгадавалася на чалавека з якім няма ахвоты спрачацца яшчэ я спрабаў згадаць што штурхала мяне адказаць на мамена працішанае пытанне ты што хочаш ровар ці браціка браціка сёння рацыянальнага тлумачэння гэтаму чынку знайсці не магу але і не шкадую бо ад маіх жаданняў тады мала што залежала як і мала што залежыць цяпер У блізкіх сваякоў звычайна вельмі падобныя почаркі. Мы з братам не выключэнне. Чужы чалавек не адразу скажа, дзе маёю рукою пісана, а дзе братавай. Вось менавіта. Хацелася б, вядома, дзяліць з братам прыхільнасці, але, як кажуць, у жыцці ўсё больш складана, асабліва ў нашым, дзе спеласць чалавечага лёсу на кожным кроку блытаецца з недаразвітым агульным бытнаваннем іншы раз падумаеш што рэжымы будуць мяняцца роўна як і прыхільнасці людзей і людзі быццам загіпнатызаваныя гэтай несур'ёзнасцю і зменлівасцю ўсяго і ўсіх жыцця наша нацыя нібы інфантыльная дзяўчынка думае што ёй будзе дазволена бясконца пісаць на чарнавік і памыляцца аднак жыццё мінае у яго жалезны парадак ёсць лічыльнік і з першага дня да апошняга ўсё адбываецца на чыста. Але як пражыць на чыста ў гэткіх блытаных пераблытаных абставінах? Сміцер бартосік калекцыянуе сістэмы нацыянальнай тоеснасці, ухваляе іх або разбівае на горкі яблык. Сёння яму трапілася на вочы такая ўсебеларуская з'ява як акцент. Thank you. опус цытатум. Што вы чытаеце, глядзіцё, слухаеце. Ці спадабалася? Чаму? Як змяняецца кола вашых прыхільнасцяў? Што вы параеце іншым? Адзін мой знаёмы паэт вельмі радуецца нязводнаму вякамі беларускаму акцэнту нават прыдумаў гэтаму ўбоству навуковую назву фанетычная трываласць на ягоную думку беларускае дзеканне дышчэканне сведчыць пра жывучасць нашай генетычнай прыроды еду чэрнагу разу цягніком у гомель я з нязведаным датуль нецярпеннем чакаў канца падарожжа маімі суседзямі ў вагодзе былі ніжэйшыя чыны амону усяго чалавек 10 але ўражанне ўзнікала быццам акупавалі яны ўвесь вагон у менавіта акупавалі бо адрознівалі іх ад астатніх пасажыраў не толькі блакітны камуфляж неардынарны рост павышаныя дэцыбелы і празмерная насычанасць гаворкі расійскім матам але перш за ўсё выразны беларускі акцэнт які выдаваў у мушкетёрах прэзідэнта гадаванцаў правінцыі такая незвыклая канцэнтрацыя блакітных мундзіраў на абмежаванай прасторы яўна прыгнечвала преданы ім народа Размовы сцішыліся, позіркі схаваліся за газетнымі бачынамі, а па вагоне разносіліся немілагучныя рэплікі амонаўскай разборкі на тэму, хто ў нашым узводзе стукач, што ўрэшце скончылася невялічкай бойкай у тамбуры. Сярод цывільныя публікі ахвочых выйсці на перакур рэзка паменела. Все гэта нагадывала кепскае савецкае кіно пра фашыстаў, дзе немцы маглі несці любую лухту, але з абавязковым акцэнтам. Матка, яйка, партизанин. Я таксама прыкусіў свой беларускі язык, закрыўшыся выйгрышным вобразам белага разведчыка. Нарэшце ў бабруйску вагон падсеў яшчэ адзін пасажыр. Сакагадовы прыгожы абхазец, які мне здаецца, успрыняў беларускіх гасконцаў за традыцыйных нашых бедных салдацікаў. Ад радасці вяртання на радзіму ці можа ад шчырасці каўказскай душы абхазец вырашыў напаіць ліц славянскай нацыянальнасці. На фоне ягоных расповедаў пра вайну, пра горскія звычаі і нават пра абхазскую літаратуру, мае плямістыя землякі са сваімі пытаннямі пра каўказскіх жэншчын выглядалі поўнымі дзікунамі. Ніводнага мата не сарвалася з языка сапраўднага ваякі, а ў некаторых момантах вылаяцца яму ўсё ж хацелася. Але ён мог дазволіць сябе глядзець на сабраную за сваім шчодрым сталом зграю трохі звысоку, нягледзячы на свой невялічкі расток беларускі ж акцент стаў яшчэ больш невыносны ў спалучэнні з акцэнтам каўказскім чаму так думаў я не ў словах жа справа але як важка гучаць вымаўленыя каўказцам словы файна брат кров пасля стукача жэрчын трахнуць Нарэшце байцы нябачнай вайны вываліліся ў жлобіне, чым вельмі ўсцешылі ўсіх, асабліва правадніцу, якая ўвесь час была заклапочаная, якую яшчэ міліцыю клікаць, калі б тая разборка ў тамбуры прыняла больш сур'ёзныя памеры. Адкуль яны набіраюць такіх кібаргаў, асцярожна запытаўся ў мяне мой маўклівы сусед. Я зразумеў сваю рэакцыю народны акцэнт. У адрозненне ад каўказкага ці якога іншага Наш акцент больш гаворыць пра моўную мёртвасць, чым пра жыццё. У ім няма абаяльнасці іншаземства. Ніхто б не здзівіўся перайдзе абхазіць на мову продкаў. Гэтым ён і адрозніваецца ад сваіх спадарожнікаў. Беларускую мову з іхных вуснаў пры ўсёй маёй фантазіі уявіць не магу. Але затое мой слых цешыць любы чужынскі акцэнт у беларускай мове, як факт міжнароднага прызнання. Вымаўленыя расейцам чаму ці палякам каліваска адразу мяняюць адносіны да суразмоўцы ў цяплейшы бок. Вось толькі не магу згадаць, як гучыць мая мова з вусна ў немца ці французы. Як не магу зразумець таксама дыпламатаў з братняга захаду. Чаму яны не адкрылі гэткі маленькі дыпламатычны трук? Адное толькі спадар прэзідэнт, гучала б не слабей за любую ноту, але гэта іх праблемы. Зміцер бартосік раіць заходнім дыпламатам у Мску ўжываць больш беларусізмаў. Ягоны калега паэт Славаміра Адамович, напэўна, назваў бы гэта зваротнымі правакацыямі. Thank you. вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец у дарэчы пра адамовича апошнім часам менавіта ягоныя радкі міжволі прыходзяць у галаву з нагоды усялякіх атмасферных зменаў канчаецца лета яблычны спас пра афрыку мараць птушкі або каляды постнае куцяня піша пісем арганістка не спатрэбліваецца нават страфы дастаткова аднаго двух радкоў можа іх увогуле дастаткова але дамо на вершу у нас ставяцца насцярожана. Яны прачытваюцца хутка, таму хутка і забываюцца. Славамир Адамович цытуецца часта, дарма, што ён пакуль не клясык са школьнай праграмы, а толькі былы сядзелец віцебскага цэнтралу, галадоўшчык. Ягоныя вершы згадваюцца, хоць іх і не спявалі. Вось глёбуса спявалі і шмат. Праўда, ці менавіта гэтым выкліканая запамінальнасць ягоных радкоў, а такіх таксама нямала. Мы стаялі ў чарзе па хлеб. Згадваецца прыстаянне ў любой чарзе. Або я стаю на крыжы беларускіх дарог, часта згадваецца на скрыжаваннях. Што-нішто, дарэчы, пачало згадвацца з нашых бардаў. Асабліва трапным мне тыдзень назад падалася задубелая варшава бартосіка. Бясснежная і холодная варшава прасіла менавіта гэтага эпітэту задубелая. Пачаўшы свае развагі з пары найбольш выразных прыкладаў, якія самі прасіліся не толькі на язык, але і ў гэты тэкст, я паступова выйшаў на цэлыя россыпы прыкладаў, з якіх ужо цяжка выбіраць добра яшчэ што я абмежаваўся надвор'ем якое сустракае нас на выхадзе з хаты а колькі усялякіх прыказак усплывае ў галаве з тысячи іншых нагодаў прыказак прымавак ды іншых устойлівых фразеалагізмаў некаторыя з якіх тут жа на языку і нараджаюцца наступная думка здаецца мне вартаю ўсіх папярэдніх развагаў мы гаворым пра фальклор абсалютна жывы і паўнакроўны беларускі фальклор які самі ж з дапамогаю нейкае вышэйшае волі і ствараем паводле тых самых рэцэптаў якімі карысталіся нашыя продкі пасля таго як фальклорныя скарбы нацыі былі сабраныя апісаныя і трывала прывязаныя да старажытнага або колішняга вясковага быту для ўсяе наступныя народныя творчасці сталі прыдумляць усялякія адрозныя азначэнні. Гарадскім фальклорам называлі, як правіла, вусную творчасць пралетарыяту або так званы чорны гумар. Гэта значыць з'явы так ці інакш маргінальныя, не ўсеагульныя. Але з канцом камунізму і савецкага саюзу, где вустная народная творчасць часцяком писалася ў метадычных кабінетах отделаў пропаганды і агітацыі такія азначэнні перасталі выглядаць пераканаўча і цяпер усё паступова вяртаецца на свае месцы натуральна інфармацыйная рэвалюцыя дае фальклорыстам большая магчымасці прасачыць паходжанне той ці іншай прыказкі паданні часцей выдаюцца за мемуары а песні яшчэ не зрабілі свайго адрыву ад аўтарскага выканання да масавага. Але затое з'явіліся іншыя фальклорныя жанры, чуткі з пагалоскамі містыфікацыі. Наш горад і наш час, аказваецца, ніяк не запыняюць развіццё спрадвечныя традыцыі, вусная народная творчасці. Гэта толькі камунізм і ССР запынілі яго на 70 гадоў, але ж не назаўсёды наша вёска застанецца музеем фальклору, дзе перахоўваюцца і ўстаўляюцца старыя скарпы. Так будзе датуль, пакуль яна не прачхнецца ад савецкага і постсавецкага прыгону. Тым часам жывым расплодзішчам фальклорных перлаў неўпрыкмет становіцца горад. І цяпер справа за малым за з'яўленнем новых насовічаў і федароўскіх, якія з ранейшай стараннасцю будуць апісваць гэты працэс. Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. Перадача Сергея Дубаўца на хвалях радыёвабода кожную нядзелю з паўторам у сераду. гэтым выпуску перадачы бралі ўдзел Андранік Антанян, Зміцер Бартосік і Сергей Харэўскі. Thank you.